Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cogil. buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vá buscar quem mora longe, sonho meu. Vá mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu as madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor. samba que mexe, corpo da gente, o vento vadio, embalando a mostrar essa saudade. Sonhei com a sua liberdade. Sonhei no meu céu a estrela guia se perdeu a madrugada fria. Só me traz melancolia. Sonhei sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento Traga a pureza do samba Sentindo marcado de uma água de amor O samba que mexe o corpo da gente O meu embalando a flor Traga a pureza do samba Sentindo marcado de uma água de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento embalando a flor Sonho meu Vamos a la Xulio, xa temos o outro lado do fío telefónico o noso amigo Manuel Suárez Man, que Manuel. vamos a debullar cousas con el porque tamén ten a súa historia vamos alá, moi boa tarde Manuel benvido boas tardes, que tal, como vai todo moitísimas gracias por atendernos Manuel Suárez Nada. Suárez que moi ben a verdad que para nós é un placer. Moitísimas gracias por atendernos e por recibirnos. Mm, un grande, mm, bueno, emigrante no seu momento, pero hoxe en día pois pues, disfrutando da nosa Galicia en todo en, en toda a súa amplitude, non? Sí, home, pero bueno, un nunca deixa de ser o que o que foi de neno. Xa sabes que levaronme para levaronme para Montevideo con cinco anos eh, non hai día que non este pensando en Montevideo, no Uruguai, bueno, toda Lógico. aquela xente. No, é que, é, bueno. que, é que ademais ti ali participaxe moi activamente non somente coa emigración, senón tamén coa cultura galega naquele sí. momento non? Era, eh, particip, eras secretario do, do Consello da Cultura Galega, non? Do patronato, sí do Patronato da Cultura Galega Do patronato Sí, home, bueno, desde, desde noviño, bueno e con 18 anos a directivo do patronato e tamén na na radio, no programa Sempre en Galicia, claro. Sí, señor. De verdad que, que, que tes historia que contar Pero, escoita unha cousa Eu sabía, ou polo menos a min Quique contoume que, que ti participabas Ou eras parte dun, dunha historia Bastante mm, accidentada no, no, no teu comenzo, na túa ninez Na túa inf, infancia, non? Ah, sí, o, o Quique moi boa xente, home sí. <laughs> Quique de Navia Sí, sí señor eh, <laughs> Bueno maravilloso a un tipo bárbaro. Bueno, pois mira, sí, o tema é o, o do lobo, bueno, que agora digo que loba, sí. porque, porque bueno, xa dixeronme hai moitos anos que tiña que ser unha loba e non un lobo. <laughs> Claro. Entón, entón temos que ir a, a xullo sí. de 1958. Casi nada. Se chegou daquela, eh? entón. Onte, onte, onte. Sí. Os que va, os timos vellos <laughs> acordámonos <laughs> como se si fora onte, pero bueno. 58, aquí xa, menos, sí, sí, sí. 1958, entón estaba eh, preparando a miña nai, porque meu pai estaba en Montevideo, estaba con todo preparado para para ir para Montevideo, para marchar. Uh mm. -huh. E bueno, eh, non puido ser nese momento porque uh mm. -huh. colleume e traboume un lobo ou loba nun monte ao lado da miña aldea. Sí, sí. Entón, o conto é que o meu padriño e a miña tía, uh -huh. o meu padriño e irmán da miña nai, estaban no monte. Sí, aí mm, os traballos aí. Sí, sí, e eu sí. estaba xogando fora, aí fora do monte que había un, un balado moi cerca da aldea, eh? Uh -huh. Moi cerca da aldea. Tines, Vimeanzo. Santa Baia de Tines, Vimeanzo. Estaba aí xogando con un rapaz que mm, tiña uns anos máis que que a min, pero bueno, que tamén era pequeno, pero bueno, eu tiña uh cinco e ele andaba, creo que se cumplía os nove. Eh, bueno, estábamos aí enredando, aí, acórdome como se fora hoxe, que era, despois volvín ao sitio, uh hmm. -huh. anos despois, claro, Monte, cando viñamos de Montevideo a primeira vez, era o sitio, era un lugariño entre unha encrucillada entre fincas, sabes, entre leiras, uh -huh. que había así como un unhas areiñas, un, un lugar moi moi chulo. Uh eh, -huh. E bueno, eh, estaba xogando con el, cos pausiños aí facendo as ah, nosas cousas dos nenos. Uh -huh. E de repente, de súpeto, uh mm. -huh. escoito que este rapaz sí, sí, sí. Alberto ti Manoliño sí. que ven que ven o lobo que ven o lobo, sí, sí <laughs> claro, porque eu estaba de costas sí. el estaba enfrente de mí de, entonces, de frente, sí, sí. na miña fronte, claro, de frente él vio o lobo que viña por detrás entonces remata de decir eso e sae Mm, correndo. Pero bueno, correndo Pastilla. A toqueda, a toda pastilla. E eu detrás del. Sí, sí, sí, sí. Para coller un paso que había un pasadoiro no, no balado desas leiras que tiña un rebaixe para pasar a xente. Sí, sí, sí. Sabes, o sea, un rebaixe, un pasadoiro, sí, e bueno, el e de eso porque foi o último que me quedou grabado foi a pedra sí. donde poñías o pé para pasar para outro lado, subir, claro, que estaba sempre lustradiña, claro, moi en, bueno, en, eh, claro, entonces de pasar. Sí, eh, sí. bueno, eso é o que me o que me quedou grabado. Sí, sí. Porque despois dese momento xa <coughs> entrei, eu digo, nunha nube, se non andaba, pero sí, mm. era consciente do que me estaba pasando. Pero era como non podía creer que non sei, bueno, é moi difícil de, que, de, de, de explicar. Sei que colleume, arrastroume, mordeu en min, e eu o único que puiden facer eh, a defensa instintiva, coas mans tapei a cara. Entón, quedou o, o meu lombo mm. cara a ele e mordía, mordía, sacudía, aí, tal, tal, tal. E lembro hmm. que canto máis berraba, hmm. máis sentía que me sacudía. Claro. Porque, claro, nese momento non sintes, non é dor, ti non sabes o que está pasando. O sea, é unha dor. Entón, bueno, escolleu aí mordo, bueno, e arrastroume e agachoume detrás dunhas pedras porque pasados non sei, pero meu padrinho que estaba na idea di, home, non pasou moito tempo, di, pero non sei, porque, bueno, nos desesperámonos, porque o rapaz foi a chamalos, claro, estaban aí orando, viñeron, bueno, non sei o que tardaron, e viñeron correndo a buscarme, pero no sitio donde me colleu non estaba. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. entón, desesperados sí, pero non te víamos, non podía ser entón levoume para un Ah, había como un... un apartado, sí, como fuera un apartado. Sí, sí, pero así que caen as pedras que se ti miras o lonxe... Non ves. Non ves, o sea, na beiriña así un... fai un... Parecía así. que ah. estuvera nun escondite. Exactamente, como un... pero de pedra. Era un... había unhas pedras e era como unha especie de cantidad que facía un corte, un talón. Sí, sí, sí. sí. Entón, aí xusto deixoume. Uh -huh. Entón, claro, cando me colleron, bueno, meu pai yo cólleme, baixa a aldea conmigo nos brazos, claro, e chego a aldea e colle o... Bueno, na aldea ti, miña nai, sí. se acorda ben, claro, imagínate o que era que miña nai estaba na aldea, porque era casa de, bueno, da vivía miña boa, e bueno, e ti que abrín a boca e que quixen falar que que era coñecín xa <laughs> coñecín claro, a mano claro. que bueno, así que que abrí os ollos porque claro, era todo berrando sí, sí, entón, sí. o meu padriño colleume na besta uh -huh. e levoume o médico, o médico, médico a Baio sí, sí. que nos tiñamos o médico de Ferrado, sabes? Sí, ah. Claro, pero o habitual bueno, sí, sí. Daquela, igual, igual co maestro, claro, maestro daquel, tamén daquela era, verdad? médico claro, de Ferrado, sí. mestre de Ferrado claro, todo, bueno o chegado médico don Braulio, que é o médico, di, eu aquí non podo facer nada, o, o neno necesita unha transfusión urgente porque perdeu moito sangue. Entón, claro, estábamos en Baio, 50 e poucos kilómetros de Santiago. Baio mm. pertence a SAS. A SAS, sí. Entón, bueno, uh -huh. aí, eh, cruzando a ponte, -huh. Monte de Baio, de un lado está Vimianzo, uh ah. -huh. eh, to, o sea, más abaixo, do lado da esquerda Vimianzo e da dereita Zas. -huh. Mm. Aí en Zas, Baio, había un un señor que tiña un coche eh, xa ves, ya, no eh, 58 era un, un, un, un luxo. De punto, non sei como que, bueno, xa ves, ya lugueiro. Sí, coche sí, que, bueno, que era o único que había en, en Baio. digo. Que era do, se, do señor Mira. Uh eh, -huh. E bueno, pois levaronme A Santiago. A, a, a, claro, a Santiago, imagínate, a carretera, como estaba a carretera en 1958, <laughs> que eh, antes en Santa Comba, sí. Mm. antes de un lugar que se chama Ponte Failde sí. pinchou. Con Por, Vai, para, hombre. Sabes? <laughs> Claro, xa, pincho, Para máis Inri, para máis Inri. Eh, claro, <laughs> as cousas aliñábanse na miña contra, Carai, pero non. <laughs> Pero non... non había maneira, non, non había maneira. Non, pero tira, entón, era duro de roer. De... Claro, duro de roer. Eh, eh, contoume o señor Mira, uh -huh. o, o taxista, bueno, que non era taxi, sabes, bueno, no. era usted, bueno, o, o señor Mira contoume anos despois que o, que o fun a visitar e falei con el que lembraba perfectamente que di mira, non sei como din cambiado aquela roda sí, sí. porque temblaban, me dixe as mans tremolaba, pues, claro que non, sí, sí, sí non acertaba coas tuercas nos tornillos claro. non temblando, temblando porque aquilo era sí, o, sí. bueno, eh, entendes, unha cousa de increíble. Sentíase Esto apurado, para... sentíase apurado, claro que sí. Claro, apurado, imagínate. Eh, bueno, que claro, eh, imagínate que o, o, o a xente mm. mm. do coche, non? Claro. Porque miña nai, unha tía e un tío e, e padriño. que iban que iban no coche. Claro, entren en el chorendo, y pues, <laughs> encima, bueno, hasta que lo, que lo que sería. Claro. Bueno, entonces llegamos a Santiago, Ah, bueno, que non che dicen é que isto foi sobre as que me colleu sobre as 4 da tarde, máis ou menos, mm. sobre as 4 da tarde, e chegamos a Santiago mm. ás 7 da tarde. Eh, ás 7 da tarde entramos, porque, bueno, está no registro, entramos na clínica do doutor Ramón Baltar. Vaya. Mm. O famoso sí, do libro de Suso de, Desuso de Toro, sí, sí, de, Suso de Toro sí, sí. dedicado a Ramón Baltar. Bueno, don Ramón era o médico que tiña clínica. Sí, e foi sí. quen me, quen me atendeu e dixo, bueno, este rapaz está moi frío. <laughs> Dixo, hai que facerlle unha hai que facerlle unha transfusión. Moi ben. Bueno, así foi. Transfusión sobre as nove, sobre as nove, ah, a todo, a todo isto, desmayado ¿eh? por los caminos. Claro, claro, lógico. O sea, nada, desfallecido. Total. Claro, nada, nada. O sea, eh, eso no me, enteré de nada hasta las nueve de la noche mm. que también hay allí que desperté es que tenía mucha sed. Que quería, claro, que quería beber agua. que no me podía andar, tenía que mollar. Con algodón, ahí bueno. Entón, aí ven toda a historia. A historia que ten. Sí, sí. Dun... <laughs> Menuda historia. Dun... Pero o que o que tes que um, eh, bueno o que non sei, ti sacas de conclusión que a veces é máis o acontecemento puntual no, o peor foi despois claro entende xullo Sí, sí, o sea, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro. despois xa en Santiago o estuve tres días creo que saí a, o sea, no sé si sí. o segundo día bueno, vamos a poñer se o segundo día saín se non foi o segundo foi o terceiro que depois marchamos para casa bueno, saín a miña nai levoume a catedral por suposto e a dar unha volta pola Alameda Ajá. claro en Alameda teño unha foto en Alameda coa venda e cunha comprou unha de desas de goma que sabes que tiña o neno sí. aquela, aquela que subía <laughs> bueno, unha pelotiña desa que subía manchada e, eh, e fomos a dar unha volta pola Alameda e claro o chegar a Alameda empezou a xente a xuntarse o lado meu sí a preguntar, hai un neno do lobo, neno, do lobo. do lobo, claro. A, a situación claro, que eh. tiñas ti era... Eh, sí, <laughs> bueno, Buscabante eh, como se si foras... Claro, o, o, claro, claro. O, o, é, a tocarme a cabeza, ¿ah? sí, sí. é a preguntarme a min como fora, é como é, é, dizer, é como se fixou, é como foi como te colleu. Sí. Entón, miña nai, eu, detrás dela, ela poñese diante e dicía, non lle falei de neno do lobo. Claro. E, bueno, e arrampeu conmigo e baixamos claro, claro. baixamos Sentías. por carreira do Conde para Libanón sí, sentíase a bauxada, claro que sí claro, no, no, claro. Estos, bueno, non sabes a, a, a rabia que llevan dice, pero que queres querer no? e ti tamén, Esto, bueno, seguro que te sentirías aí demasiado a, a, non sei, afautado que, que a xente de verdad, encima non claro claro, eu non, non me acordo pero imagínate, non me acordo pero imagínate o que sería Sí. Que, claro, eu, home, non me acordo, eu que sei que non, anos despois, eu non quería que ninguén me falase do lobo, nin escoitar falar do lobo. Sí, xa te digo, claro que sei. O sea, o, este é un tema que para min, nada, <laughs> entendes? Porque claro, hasta que vas un pouco máis grandillo e, bueno, un día saquei o tema eh, e logo, eh, meus pais contaban, bueno, a miña nai que era que estaba ali como fora todo o rollo. Pero isto que che digo da xente volveuse a repetir mm. o, o primeiro día que vou que... a feira de Baio. A feira de Baio é a feira comarcal, sí. que vai toda a xente, bueno, naquela época era unha feira enchíase, grandísima. Enchíase, sí, ahora, bueno, xa sabes, as feiras, agora veñas a menos, xa non hai animais, bueno, Eso é, era unha feira. Claro, chego a feira, Outra vez o eh, mesmo conto. Outra vez. Outra vez o mesmo conto. Agobiando, claro, agobiando, claro que sí. Sí, e miña que lle daba rabia porque querían facer o sinal da cruz na miña cabeza. Sí, sí, sí, sí, daquela xa vestí. Bueno, a verdade é que é unha a verdade é que é unha anécdota infantil que, que non sei se escribiches ou non escribiche, pero a verdade que eso era para, para un, un, un conto, verdad? Unha un relato. Un relato. Un relato Temos aquí unha unha, sí, sí. unha moza que se chama Fina Tizón que escribiu un libriño Círculo de vidas, que é un un un un, un compendio de relatos. Entonces digo eu que ese relato eh, contado por ti e escrito por ti seguro que sería un, un detalle extraordinario. Bueno, igual si quere Fina pode pode escribir sobre o neno do lobo, non hai pois problema. mira, pois mira, o pensarei, eh, porque <laughs> estou escoitando e eh, pareceme, bueno, pa, pa como a ah, di Xulio para escribir un relato. Sí, eh, sí. Eh, sí, eh, e ti porque non te atreves, pero podías podías facelo. Sí, xa fixen, fixen notas así, sí, fixe, publiquei sí. pequenos artigos na prensa, pero non non fixen un conto elaborado, ti me entendes? Sí. Así como un como unha noticia. Sí, sí. Porque claro, bueno, no sé, bueno, algún día Pois bueno, algún día o farei, pero Claro eso, que farás, terás que facer Es... que se xa outro. O no. que si sí comentou foi Manuel Rivas, Manuel, Manuel Rivas, sí. uh -huh. que é un moi bo amigo, moi boa xente. Sí. Eh, e comentou en un conto cando foi aquilo da unha nena de Vimianzo que se perdera mm. a Lano Monte. Sí, sí. Eh, tratou o tema o tema do Lobo, bueno, e eh, publicou tamén no Dominical do País falando do El Niño del Lobo, creo que se puso algo así. Sí. Non sei, bueno. Publicou así, pero bueno, hai unha, unha historia así pero había que darlle moitas máis voltas porque metes... <laughs> lógico, claro. sí, claro que sí bueno, mm, a ver, eu chamábate ou nos chamábamoste porque resulta que, que bueno, coa túa estancia en, en nas Américas tuvo moito que ver pois esa reivindicación e ese traballo a nivel cultural dos galegos ali, non? Que mm, no, mm, eu lembrei de ti precisamente por o feito de que eh, tivemos na, na radio a Yolanda Díaz, falou que tivo que, que escribiu un libriño que non sei se chega, se, se chegará ou non, pero eh, eh, menciónate lógicamente como parte de, de como participa participante no, no patronato e entonces eu quería saber a túa experiencia particular ali mm, foi productiva, pero ao mesmo tempo satisfactoria, non? A vida, mira, como digo outro, non sempre. A vida era moitas voltas. Mm. quem diría que 50 anos despois estamos falando aquí de Montevideo da grandísima muller de Sarria Mm. Yolanda Díaz Gallego, mm. que foi a miña eh, foi profesora tamén, Ajá. pero a miña mentora xunto co secretario mm, Fernando Pereira, Pereira, con Manuel Meilán, Meilán, con Don Jesús Canaval, bueno. con Antón Crestar, con Pedro Conceiro. Menudo pero nome. Yolanda Menudo foi no trato no trato diario, porque foi ela en 1970 70 pois antes de ser o directivo do patronato 71 ou 72 por aí uh -huh. por aí alrededor do ese ano vale, 72 había clases de galego no patronato pero nun local que tiñan uh mm. -huh. en Alugueiro non o local que despois mercou o patronato e que estando eu unha directiva mercamos senón un localiño que pequeno que tiña que Yolanda daba clases de historia de Galicia mm. e eh, literatura galega e Fernando de Lingua Fernando Pereira de Lingua e Carlos Subillaga Barrera o, o, o grandísimo historiador tamén entonces esa xente imagina, teñan pues vamos <laughs> das oito años, claro Fui cando conocí. coñecín luego después sempre hubo bueno, una muy buena relación porque, bueno, era expansiva eu admiraba que aquella señora que viniera de, de Sarria su coa, Palmira bueno, a fuerza que tiña Cómo defendía identidades propias. propia bueno, después una radio que la... iba sempre en Galicia sí. a recitar poesías. Sí, sí. Ela recitaba na radio. Uh -huh. Bueno, e tamén eu antes que eso non cho non lo comentei. Antes de ir ao patronato, de achegarme ao patronato, vin a Yolanda, mm. creo que no 59, no Teatro Solís, en, interpretando en Mala, te... en Mala Nueve Novos, no teatro. Exactamente, teatro. Ahí él era protagonista, claro. estaba claro que sí. que no me acuerdo si fui en Malano de Lobos o no Fidalgo. Eso no me acuerdo, Fidalgo, pues, luego bueno, estaba después Luego después, E logo con Encina, comenté yo, bueno, contome todas as historias de teatro, toda esta gente. Bueno, o es positivo de esta gente era que defendían Galicia en un medio que era Atri hostil. Atribulada, si moi atribulada, moi atribulada, sí, sí. Eh, gracias precisamente a Meilán e outros nomes que ti mencionaches agora, persoas que, que se defendían moi ben economicamente, pois eso eh, pois tiña un nivel de, de, de traballo algo fora de serie, non? No, sí, claro, publicacións, religións, todo. Bueno, pensa que Meilán e Canaval foron medalla castelao. Sí. O sea, sí, sí, os dous medalla castelao, fundadores do patronato e da audición gracias ao mecenas é que se puido, bueno, mercar a sede do patronato. Sí, sí, claro, porque se venderon bonos, todo, eh, axudou. Sí, sí. Pero claro, hai que pensar que este grupiño era increíble o nivel que había e a conciencia que tiñan de defender o idioma e a lingua grega. Sí, Entonces, sí. naquel momento histórico era necesario porque viñamos da da, que guerra civil, bueno, entende, bueno, todo aquello, bueno, e da mm, ausencia de actividades galegas nos dous grandes centros galegos de Montevideo, claro. que eran Casa de Galicia e o Patronato. Que... Entón, o Patronato ven a encher un oco Ay. e, cosas, e a traballar esforzarse. Entón, claro, a celebrar, por exemplo, o nacemento de, de Castelao. Castelao. Sí. Bueno, eso, o nacemento de Castelao Era un festazo. comenzan a celebrarse en Montevideo despois da fundación de patronato. Do patronato. Claro, claro, claro. Sí, sí. Claro, de, a, a partir de ese momento, Letras Galegas tamén. O único lugar onde se celebraban letras galegas era no patronato mm. do Castelao. Entonces, pasaron anos sí. hasta que chegaron a letras galegas a outras entidades. Pero claro, ese tipo de xente era mm, eh, aparte de moi boa xente uh -huh. tiña claro tiña claro que aquilo era un traballiño de cementar pinga a pinga sí, sí, sí. pinga a pinga entonces co programa de radio coas clases de galego claro. coas charlas, que conferencias había, había un colexio tamén, non? O colexio Galicia que, que, que donde, sí, donde eso foi tamén traballo de bueno, do patronato dun directivo do patronato mm. eh, bueno, un dos fundadores, Antón Crestar Faraldo de Miño, Crestar, sí. que fixo a tramitación para que se pudiera diante, falar, sí. Claro, diante do Parlamento sí. uruguayo para que unha escola pública sí, de sí. Montevideo levase o nome de Galicia. Galicia sí, sí, sí. E a primeira escola de Montevideo, bueno, é do Uruguai, que leva o nome de Galicia de unha de un país sen estado a ver se nos entendemos. Sí. Había, <laughs> claro, República Venezuela, República de Corea, República de do que sexa. Sí, sí. Pero non había eh, Escuela Cataluña sí. nin Euskaira. Conseguiuse a Escuela Galicia. Escuela Galicia. E, eh, sí. A, influ, e eh, a, a influencia, a presencia dos galegos foi tan importante que quen defendeu o proxecto no Parlamento foi o... creo que no Senado foi, sí, sí. foi un senador eh, fillo de galegos apelidado Fraga xa ves sí, mira, <laughs> coincidencias, non? <laughs> claro, que conta bueno, eh, eso foi por os anos 60, por aí, bueno entón, esa Escola Galicia que era pública uruguaya mm. o Patronato da Cultura Galega iba todos os anos bueno, eu foro a falar coa directora, coa maestra, para montar un que no, que no coro da escola sí. se, se cantase claro, o, himno. o himno galego. E o himno de, Gale... e o himno de Uruguai, sí, sí, sí, os dous Claro, xuntos, e o himno sí. de Uruguai sí, nas sí. festas patrias. Sí, sí. E alguna e alguna representación, moitas veces ten ese efeito un, uns, vai, uns bailando vestidos de gaucho, sí. os outros de galego, bueno, sí, sí, sí. Eh, eh, por suposto que ir a falarlle os nenos de Galicia. Claro. E tamén e tamén unha mm, bolsa, unha beca, unha bolsa de non de estu, unha bolsa de material escolar mm. para o mellor alumno de quinto ano. Carai. Para que? Para que cando entrase en sexto, que era o último ano, tivese bueno, pues todos los materiales escolares, o sea, todo, libros, cuadernos, todo, todo material escolar. Sí, sí, sí. Eso facía o Patronato cultural galega. Bueno. Pero bueno, aparte de eso, o Patronato consiguió una cantidad de nombres, sí. dentro do nomenclator urbano a nivel da, do, municipio. sabéis que hemos tenido, por supuesto, que tenemos Castelao, pero tenemos Rosalía, Pondal, moitos eh, nomes de de, bueno, de personaxes Santiago ilustres. de Compostela. Claro, claro, sí, sí. Sí, sí. Creo que a Rúa Castelao foi unha unha das primeiras do mundo en chamarse Castelao. Bueno, porque Galicia a primeira ah, unha rúa Galicia, pero a rúa Galicia xa non foi pedida, xa foi o propio municipio. Que sí, ¿sabes? que... O sea, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí bueno. Pero bueno, quero decir, temos, bueno, infinidade de actividades. Bueno, Escoita, que o tempo na radio sabes ti que, que, que, que pois, <laughs> xa, pois xa, xa, xa tiveches unha... pero... Queremos, queremos manter... Tempo haberá durante todo o ano de volver... Eso, queremos... A queremos a, a repetir. voltar contigo porque ademais terás que falarnos un, de cousas interesantes que agora mesmo nos enter, okay. enterámonos hai pouco que sí, eh, eh, tes un traballo moi interesante relacionado coa Fundación Carlos Gardel e Academia Nacional de Tango de Uruguai que, que ti sí, representes sí. aquí en, en Galicia uh -huh. eh, quizás a nivel de España, non? Sí, sí, a emigración, a emigración galega no tango riopratense. Moi ben. Pero iso que queda cando para, cando queiras para outro momento, non? Cando queiras falamos, home. Vale. E eh, aquí non hai problema. Pois pues moi ben, moitísimas gracias, Manolo. Bueno, Unha aperta grandísima. Bueno, son eu e animo a que a seguir aí petando, petando porque porque, por, bueno, porque o noso idioma porque eh, o noso idioma así o precisa, va, va que sí. Hai que manter, hai que mantelo. Deña, unha aperta grande, moitísimas grazas. Casiñas, Hasta logo, veña, despedimos.